Os moleque é muita treta, respeita. Os moleque é muita treta, respeita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Elas tão caindo na porrada pra ver quem vai dar buceta. Eita, eita, eita, eita, eita, eita, elas tão caindo na porrada pra ver quem vai dar buceta. Pra ver quem vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar buceta. Pra ver quem vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar buceta. Ô novinha, eu vou falar pra tu, ô novinha, eu vou falar pra tu. Qual ganhar na porrada é que vai sentar no peru. Ô, novinha, vou falar pra tu. Ô novinha, vou falar pra tu. Qual ganhar na porrada é que vai sentar no piru, Que vai sentar, deitar, deitar, deitar, deitar no piru, Que vai sentar, deitar, deitar, deitar, deitar no piru. moleque é muita treta, respeita. Os moleque é muita treta, respeita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita, elas tão caindo na porrada pra ver quem vai dar buceta. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita, elas tão caindo na porrada pra ver quem vai dar buceta. Pra ver quem vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar buceta. Pra ver quem vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar buceta. Ô novinha, eu vou falar pra tu. Ô novinha, eu vou falar pra tu. Qual ganhar na porrada é que vai sentar no peru. Ô novinha, eu vou falar pra tu. Ô novinha, eu vou falar pra tu. Qual ganhar na porrada é que vai sentar no peru. Que vai sentar dentro sentar, sentar no piru. Que vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar no piru.